Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր Բաքվում հայերի 1990 թվականի հունվարյան ջարդերի տարելիցն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում ներկայացվել է զինված ուժերի արդիականացման 7-ամյա ծրագրի նախագիծը։ ԵԱՀԿ-յում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում հետաքննության մեխանիզմի անհրաժեշտությունը։ Անջեյ Կասպրշիկի լիազորությունների ժամկետը 22-րդ անգամ երկարացվել է եւս 1 տարով։ Մարտակերտ քաղաքում անցկացվել է շնորհարի երիտասարդներ ծրագիրը։ Հայ եկեղեցին այսօր նշում է Քրիստոսի անվանակոչության տոնը։ Արցախը ներկայացրել է չճանաչված երկրների աշխարհի առաջնություն անցկացնելու հայտ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Բաքվում հայերի 1990 թվականի հունվարյան ջարդերի տարելիցն է։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը 27 տարի առաջ 1990 թվականի հունվարի 13-ին Բաքվում կազմակերպված բազմահազարանոց հանրահավաքից հետո ամբողջը խմբերի բաժանված նախանշված հասցեներով ներխուժել է հայերի բնակարանները եւ սկսել ծեծ ու ջարդերը։ Բռնարարքներին աջակցել են իրավապահ մարմինները, կոմունալ ծառայության, տնտեսության վարչության աշխատակիցները։ Բաքվի ջարդերի ականատես ու փախստական Նինա Արտյոմովան, ով ներկայումս բնակվում է Արցախի Մարտունի շրջկենտրոնում, հիշում է. Так случилось, что у нас совсем враждебное отношение было. Гнали нас сказали уходите. Մեր հանդեպ խիստ շնամաբար էին տրամադրված։ Ամենուր մեզ հալածում էին եւ պահանջում հեռանալ քաղաքից։ Ես ոստիկանությունում էի աշխատում, այդ պատճառով մեզ շրջանցեցին։ Ներքին կարգով հրաման կար բոլոր հայերին հեռացնել աշխատանքից։ Իմ բոլոր ազգականներն արդեն ազատվել էին աշխատանքից, իսկ ես աշխատեցի այնքան ժամանակ, երբ ականատես եղա թե ինչպես մի օր եկան իմ 5-րդ հարկի հարևանների բնակարան եւ սկսեցին ավեր բերել ու պատուհանից դուրս նետել տան իրերը։ Այնպես եղավ, որ հարևանուհիս ապահովելու նպատակով որսորդական հրացանով կրակեց ամբողջի ուղությամբ եւ 3 հոգի սպանվեցին։ Անմիջապես զինվորական պարետատնից եկան եւ հարևանուհուս օգնություն ցույց տալով պատուհանից իջեցրեցին ու մազապուրս դուրս բերեցին գազազած ամբողջի ճանկից։ Իսկ թե ինչ եղավ նրա հիվանդ ամուսնու հետ չիմացանք։ Այդ օրերին խիստ վտանգավոր էր հասարակական տրանսպորտից օգտվելը, որովհետև ադրբեջանցիները կոշիկների կրունկներով ու ձեռքի տակ ընկած այլ առարկաներով ծեծում էին հայերին։ Ուղակի վայրենի վերաբերմունք էին ցուցաբերում։ Ոստի ում համար թանկ էր կյանքը պետք է հեռանար։ Կարգուկանոնը այսպես ասած վերականգնելու պատրվակով միայն հունվարի 19-ին, երբ վտանգվել է խորհրդային իշխանությունը Բաքվում եւ որքան տարօրինակ ու անհեթեթ է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում, Միխայել Գորբաչովը հրամանագիր է ստորագրել Բաքվում արտակարգ դրություն մցնելու մասին։ 1990 թվականի հունվարի 13-ից 19-ի ջարդերից հետո հայաթափվել է Բաքուն։ Տեղահանվել եւ անհայտ կորել են տասնյակ հազարավոր հայեր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հունվարի 7-ից 13-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1 2000 գրակոց։ Բացի հրացքային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը առաջնակցի տարբեր հատվածներում կիրառել է նաև խոշոր դրամաչափի գնդացիրներ եւ դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժեր դրված մարտական խնդիրը, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ երեք պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացել է Զինված ուժերի արդիականացման 7-ամյա ծրագրի նախագծի քննարկումը։ Զեկուցվել են 2017 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Հանրապետության նախագահի կողմից տրված հանձնարարականի կատարման արդյունքում մշակված այդ ծրագրի նախագծի հիմնական ուղղություններն ու կարևորագույն սկզբունքները։ Սերժ Սարգսյանը կարևորել է ներկայացված ծրագրի նախագծի առարկայական քննարկումը, ընդգծելով, որ դրա արդյունքներից է կախված լինելու զինված ուժերի կառավարման արդյունավետությունը, պատրաստականության ու մարտունակության աստիճանի բարձրացումը, որը հնարավորություն կտա ունենալով ժամանակակից զինված ուժեր անձեռնմխելի պահել պետության սահմանները։ ԱՄՆ-ն ԵԱՀԿ-ում Իտալիայի նախագահությանը կոչ է անում աջակցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում Մինսկի խմբի ջանքերին։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ գործերի հավատարմատար Հարի Քամյանը, ելույթ ունենալով Վիեննայում։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում լիակատար եւ անվարան աջակցություն ցուցաբերել ձեր անձնական ներկայացուցչին ու նրա առաքելությանը հաջակցություն հակամարտության խաղաղ եւ ամուր լուծում գտնելու Մինսկի խմբի ջանքերին, նշել է Քամյանն իր ելույթում՝ ի պատասխան գործող նախագահ Անջելինո Ալֆանոյի հայտարարության։ ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստում ելույթ է ունեցել ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Արման Կիրակոսյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը նա նշել է, որ ԵԱՀԿ տարածաշրջանի հակամարտությունները միանման չեն եւ տարբերվում են նաեւ դրանց կարգավորման սկզբունքներն ու ձևաչափերը։ Այս տեսակետից արժևորվել է իտալական նախագահության դիրքորոշումը աջակցել հակամարտության կարգավորման առանձին ձևաչափերի գործունեությանը։ Դեսպան Կիրակոսյանը նշել է նաև, որ Հայաստանն աջակցում է Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին, կարգավորելու Ղարաբաղյան հակամարտությունը երեք սկզբունքների՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության եւ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպարշիկիլի ազորությունների ժամկետը երկարացվել է եւս 1 տարով։ Այս մասին նշել է Հայաստանի արտգործնախարարի մամլոք քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Նրա խոսքով Կասպարշիկի մանդատի ժամկետը երկարացվում է արդեն 22-րդ անգամ։ Նշենք, որ այդ որոշումն ընդունվել է ԵԱՀԿ մշտական խորհրդում։ Անջեյ Կասպարշիկը այդ պաշտոնն զբաղեցնում է 1997 թվականի հունվարից։ Զմերն արդեն կիսվել է, բայց տեղումներ չկան ու չկան։ Արդյոք ճորային եղանակը չի ազդի աշնանացանի բերքատվության վրա։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Նման տակ ձմեռ Արցախում եղել է շուրջ 20 տարի առաջ մեծ զրույցում ասաց գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը։ Տեղումների բացակայության հնարավոր վնասի չափը որոշելու համար գյուղնախարարության մասնագետները հանրապետության բոլոր շրջաններում շրջայցեր ու դիտարկումներ են կատարել։ Այս բայդրությամբ հիմնականում տուժվել են աշնանացան գարու տարածքները, այն էլ հիմնականում հարթավայրային գոտում եւ ոչ բոլոր ցանքերը կախված ցանքի ժամկետից, սերմի որակից եւ հողի որակից տարբեր է ազդեցությունը եղել, բայց այնց massական բնույթ չի կրում եւ այս պայմանությամբ նշված ցանքերը դեռ լրիվությամբ ոչ չասված չեն եւ համապատասխան ագրոտեխնիկական միջոցառումների շնորհիվ եւ իհարկե թե ջերմաշճանը եւ տեղումները լինեն, գառնան սկզբին կարելի է ինչ որ չափով վերականգնել նման տարածքները, նման ցանցերը, այն համապատասխան սնուցումներ բարարտանյութերով, պայքարի կազմակերպել մոլախոտերի դեմ եւ վնասատուների դեմ։ Այդ ժամանակ իհարկե բերքի կորուստներ կլինեն, բայց ոչ այնքան, եթե ոչ մի բան չանեն մեր մասնագետների կողմից չի արձանագրվել ծորենի ցանքսերի ոչ բավարար վիճակ։ Այս պայմանությամբ վիճակը բավարար է։ Կախված տեղանքից կա շատ լավ վիճակում գտնվող ցանքսեր, կա մի քիչ ասենք նվազ ցանքսեր, բայց ծորենը հիմնականում չի դժվել։ Իսկ դառնանացանի համար նախապատրաստական աշխատանքներ տարվում են, թե դեռ Այո, աշնանացանի աշխատանքները երբ որ վերջացել են դեկտեմբեր ամսվա վերջի վրա, արդեն ունեցել են ավելի քան 7000 հեկտար Գարանացյանի համար նախապատրաստված տարածքներ այս պայդրությամբ այդ աշխատանքների համար բարենպաստ եղանակային պայմանները եւ երկի աշխատանքները շարունակում են։ Մենք կանխատեսում ենք, որ կունենանք 15000 հեկտարից ավել գարանացան տարածքներ։ Նշենք, որ այս տարվա բերքի տակ կատարված աշնանացանի ցանքատարածությունները նախորդ տարվա համեմատ ավել են շուրջ 20000 հեկտարով։ Ինչ վերաբերում է պտղատու այգիների հնարավոր վնասին, ապա Վիլենավետիսյանի հաղորդմամբ գրանցված վաղաժամ բողբոջման դեպքերը հազվագյուտ են ու զանգվածային բնույթ չեն կրում, իսկ արտադրական նշանակության այգիներն ընդհանրապես չեն վնասվել։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարտակերտ քաղաքում անցկացվել է շնորհալի երիտասարդներ ծրագիրը։ Հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Մերի Գրիգորյանը։ Երեք Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնում կազմակերպված էր մշակութային հետաքրքիր միջոցառում շրջանի տաղանդավոր երիտասարդների մասնակցությամբ։ Շնորհալի երիտասարդներ Այսպես է կոչում ծրագիրը, որը կյանքի է կոչվել Մարտակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի նախաձեռնությամբ Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության ֆինանսավորմամբ Մարտակերտի շրջարարչակազմի ղեկավար Էդգար Հարությունյանի աջակցությամբ։ Ծրագրի նպատակն է բացահայտել շրջանի տաղանդավոր երիտասարդներին, նրանց շնորհը ԶԼՄ-ների միջոցով հանրային դարձնել, նաեւ ամրապնդել միջհամայնքային կապը։ Մրցույթի մասնակցեցին շրջանի 16-ից 30 տարեկան տաղանդավոր երիտասարդներ տարբեր համայնքներից։ Մրցույթը բաղկացած էր երկու մասից։ Նախ կենտրոնի նախասրահում ցուցադրված էին նկարչություն, կանդակագործություն, կավագործություն, ուլունքագործություն, հելունագործություն եւ հմուտ ձեռքեր անվանակարգերում մասնակցող երիտասարդների ձեռքի աշխատանքները, որոնք բազմազան էին եւ մեկը մյուսից գեղեցիկ։ Միջոցառման երկրորդ մասում ներկայացան երկ, պար, ասմունք, հեղինական ստեղծագործություն անվանակարգերի մասնակիցները։ Ներկայացված համարները դատեց եւ համապատասխան գնահատականների արժանացրեց ժյուրին, որը բոլոր համարները ներկայացնելուց հետո ընտրեց լավագույններին։ Միջոցառմանն ամփոփիչ խոսքով հանդես եկավ մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի տնօրեն Թամարա Եղիշյանը, ով շնորհակալություն հայտնեց միջոցառման աջակցողներին եւ մասնակիցներին, ինչպես նաեւ շնորհավորեց ներկաների ամանորը եւ ներկայացրեց հաղթողներին, ովքեր Արցախի հանրապետության մշակույթի նախարարության կողմից ապարգևատրվեցին արժեքավոր նվերներով։ Իսկ մրցույթին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած մի խումբ երիտասարդներ շրջվարչակազմի ղեկավարի կողմից խրախուսվեցին պատվոգրերով։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ ԱՄՆ-հայդատի գրասենյակը ներկայացրել է ընթացիկ տարվա համար հայ-ամերիկյան հարաբերություններին վերաբերող առաջնային ծրագրերն ու նպատակները։ Դրանք վերաբերում են Արցախի հանրապետության անվտանգությանը, հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, հայ-ամերիկյան տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական կապերի ամրապնմանը։ ԱՄՆ հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը կոչ է արել Հայաստանի բարեկամներին գործի անցնել ու կառույցի ծրագրերի իրականացմանը նպաստող նամակներով դիմել ամերիկացի կոնգրեսականներին։ Մասնավորապես Արցախի մասով ԱՄՆ հայդատի գրասենյակը պատրաստվում է ԱՄՆ նախագահի աշխատակազմին խնդրել զգալի ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, որ เป զի այն դաթարի խոչընդոտել Արցախում սահմանային լարվածության թուլացմանն ուղված Ռոյս Էնգել առաջարկի կյանքի կոչմանը։ To get 2018 off to a strong start for Armenia and Artsakh here in Washington, D.C., we need your help. Uh, the best way you can do that right now is to visit anc.org slash 2018 Ամենահայդատի գրասենյակն առաջարկում է դադարեցնել Բաքվին ռազմական օգնության տրամադրման ծրագիրը, կոնգրեսի կողմից Արցախում ականաձերծման աշխատանքների, ինչպես նաև մարդասիրական առաքելությունների իրականացման համար առնվազն 8 միլիոն դոլար հատկացնել։ Ամենահայդատի գրասենյակը դիմում է ԱՄՆ-ի կառավարությանը, խնդրելով դադարեցնել Թուրքիային ու Ադրբեջանին զենք սինամթերքի վաճառքը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Հիսուս Քրիստոսի անվանակոչության տոնը։ Փրկչի անվանակոչության տոնին հայոց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, իսկ նախորդ օրը երեկոյան ժամերգության ավարտին կատարվում է նախատոնակի արարողություն։ Այս տարի Սուրբ Սարգիս Զորավարի տոնը, որը հայության մեջ համարվում է որպես երիտասարդության եւ սիրո օրհնության տոն, կնշվի հունվարի 27-ին։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մինաս Քահանա Մովսիսյանը, նշելով, որ Սուրբ Սարգիս Զորավարը համարվում է երիտասարդ զույգերի եւ սիրահարների բարեխոսը։ Ըստ նրա Սուրբ Սարգսի տոնը հայերը նշում են ոչ միայն եկեղեցական ծեսով ու աղոթքներով, այլև ժողովրդական ավանդույթներով։ Սուրբ Սարգսի տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդ աղջիկներն աղիբլիթ են ուտում եւ ակնկալում երազում տեսնել իրենց ապագա փեսացուին, ում տված ջուրը կհագեցնի իրենց ծարավը։ Ընդունված է եղել նաեւ տանտանիքին կամ պատշգամբում ամանով փոխինց դնել եւ սпасել, որ երբ Սուրբ Սարգսին անցնի, այնտեղ կթողնի իր ձիու պայտի հետքերը։ Իսկ այդպիսի մարդկանց հստավանդության սպասվում է մեծ հաջողություն, ասել է քահանա Մովսիսյանը։ Մարզասերների համար Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտնել է, որ Արցախը ներկայացրել է չճանաչված երկրների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն անցկացնելու հայտ։ Ներկայումս Արցախը հայտ է ներկայացրել չճանաչված երկրների աշխարհի առաջնությունը Ստեփանակերտում անցկացնելու։ Բոլոր թիմերին հրավիրել են։ Ստեփանակերտում ստադիոնը պատրաստ է եւ այդ առաջնությունը կարող են անցկացնել Արցախում, ասել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, ցերեկային ժամերին առանց տեղումների եղանակ, գիշերը տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարե մտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան տաքություն։